відірвала хлопцеві долоні від обличчя, глянула на обпечені очі, похитала головою і сказала Нагрійте негайно води, я зараз повернуся. Бачити, бачити буде. кричала, заходячи жінка. Коли Галина через п'ять хвилин повернулася з інструмента і бинтами, в кімнаті нічого не змінилося. Так само міцно, ніби від того, наскільки сильно затисне він очі долонями, залежало його одужання сидів на ліжку хлопчак, тільки тепер кривава сльоза прокотилася по його щоці, залишаючи слід, і так само билася на ліжку в істериці дружина бухгалтера. Де вода? запитала Галина. У відповідь жінка зайшлася ще дужче. Галина поморщилася, повні губи стиснулися. Вона, глузливо кривлячись, підійшла до жінки лівою рукою взяла за ковтину на грудях, посадила на ліжку і правою рукою відважила два дзвінких ляпаси по обох щоках. Бухгалтерша злякано вирячила очі і замовкла. Пробачте, сказала Галина, іншого способу припинити вашу істерику в мене не було. Ідіть грійте воду швидко. Мені треба добре вимити руки. Вражена жінка послухалася. Через тиждень Юрко, забувши про злощасну ракету, вже бігав по вулицях у зграйці таких же шибайголів, готуючись до нових піротехнічних подвигів. А по околиці поповзла чутка. На Харківській вулиці в 11 номері живе лікарка. Обростаючи деталями, чутка обернулася на легенду про чудове повернення зору хлопцеві і до маленького будиночка на Харківській потягнулися люди. Їх було небагато двоє-троє щодня з міста, з околишніх сіл. Галина не мала ні скелець до окулярів, ні ліків, ні інструментів для операцій, але декому все-таки вдавалося допомогти. І саме ці люди все ширше розносили довкола чутку про чудесного лікаря. Розділ третій. Потім почався новий наступ гітлерівців на Сталінград і Кавказ, через Старогорськ, як сіро-зелені змії, повільно проповзали довжелезні колони машин. На вокзалі захлиналися гудками паровози. Маленька станція стала вузлом постачання цілого фронту. Фашисти намагалися перетяти Волгу і прорватися до нафти Кавказу. Старогорськ вирував чутками, повнився чужинцями. Серед німців почали з'являтися італійці й румуни. Збіговисько це не затримувалося в місті, а поспішало на Кавказ чи до Сталінграда здобувати перемогу Вермахтові і собі урвати ласий шматок від грабованого добра. І про це вавілонське стовпотворіння Галина мала найточніше уявлення. Хворі приходили з сіл і неодмінно розповідали, що в них там коїться, які війська стоять постоєм, а які проходять, хто ними командує і яке в них озброєння. Баби розповідали особливо детально, ніщо не могло приховатися від їхніх, хай навіть хворих, але від того не менш допитливих очей. Галина розуміла, що повідомлення, коли б їх систематизувати, дуже б знадобились у Москві але як зв'язатися із своїми? Бо голос доходив, ніби у брянських лісах діють партизани, але як їх знайти, невідомо. Проте сидіти без діла, отак чекаючи щасливої нагоди, ставало нестерпно. Її треба організовувати цю нагоду, бо інакше вона може ніколи не трапитись. Одного вечора, коли Раїса прийшла з роботи, а Іван повернувся із своїх тютюнових грядок. Галина почала розмову, до якої готувалася вже давно, і не наважувалася почати, не знаючи, як поставляться до неї товариші. Вони сиділи в їдальні. На столі ще стояли склянки з рудим сурогатним чаєм. Вечеря скінчилася. Від пшоняної концентратної каші без масла залишилося роздратування у шлунку та щемке відчуття незатамованого голоду. Я хочу з вами поговорити, сказала Галина, і зразу Іван та Раїса насторожилися, бо внутрішньо були підготовлені до такої бесіди, не раз думали про неї. І коли перша не заговорила Галина, то рано чи пізно вони самі почали б цю розмову. От ми, троє радянських людей, у глибокому тилу ворога, вела далі Галина. Здорові і повноцінні. Що ми робимо для перемоги? Вона помовчала мить, чекаючи відповіді. Нічого не робимо, гірко признався Іван. А що ми можемо зробити? запитала здивовано Раїса. Багато чого можемо зробити. Троє людей, що живуть на вулиці, по якій через місто проходить усе військо, можуть багато побачити і взнати. А коли до того додати всі дані, що їх розповідають мої пацієнти,